Talatalado and araw bitundan at walumput apat ang aking pagkakuha ng Rio. are gumising ako may umaga and guess what? Nakakita ko na mas maraming green tea flavored cupdates. Mio, yaking di vanilla gets o hindi sa ilang padaylan na napilit nilang pinabala wala ang aking panlasa. Mio, asa na yung bagong lever sa fa?